Алістер Маклін. Куди залітають лиш орні? Роман. Переклад з англійської. Журнал Всесвіт номер 11 за 1992 рік. Читає Микола Козій. Автора роману Куди залітають лише орли, відомого англійського письменника Алістера Макліна 1923-1988 роки, справедливо вважають неперевершеним майстром карколомного сюжету. Неймовірні пригоди групи парашутистів командос, закинутих у роки Другої світової війни, до високогірного кубла Гестапо з особливим завданням, стрімкі, несподівані повороти сюжету, гості зіткнення характерів, все це тримає читача у постійному напруженні від першої до останньої сторінки. Через вібруючий гуркіт чотирьох великих двигунів стукотіли зуби і мало не лопались барабанні перетинки. У цій вузькій захаращеній приладами кабіні, за підрахунками Сміта, децибел було більше, ніж у бойлерній, що працює на надвисоких обертах, а холоднеча стояла просто таки Сибірська. А втім він ладен був першої ліпшої миті проміняти цю пілотську кабіну на справжню Сибірську бойлерну, яка, попри всі її незручності, ніколи не впаде з такої висоти у гірську ущелину і не розіб'ється. А це здавалося тепер цілком можливим, якщо не неминучим. Хоча пілот їхнього Ланкастера і намагався довести протилежне. Відвівши очі від непроглядної темряви за ілюмінатором, двірники якого марно змагалися із сніговим потоком, Сміт знову позирнув на чоловіка у лівому пілотському кріслі. Командир ескадрильї Сесіл Карпентер почувався у цій кабіні так само зручно, як устриця у своїй мушлі. Будь-які порівняння з Сибірською бойлерною видалися б йому, певно, вигадками хворобливої уяви. Нерівне вібрування кабіни, мабуть, діяло на нього заспокійливо, як руки вправного масажиста. Гуркіт двигунів навіював сон, а холод якнайкраще відповідав його літературним уподобанням. Просто перед ним, на звучній для читання відстані, на підставці з довгим шарніром стояла розгорнута книжка. Як міг судити Сміт із випадково побаченої обкладинки, де у спині геть роздягненої жінки стримів закривавлений ніж, командир ескадрилі відчував глибоку зневагу до будь-якої серйозної літератури. Карпентер перегорнув сторінку. Чудово, чудово, мовив він у захваті і глибоко затягнувся старою вересовою люлькою, що диміла, наче пароплав. І Богу цей хлопець таки вміє писати. Звичайно, це не для нашого юного Темейна. Він кивнув головою на рум'яно-щокого молодика в сусідньому пілотському кріслі. Тому я не дам йому цієї книжки, поки він трохи не підросте. Відвівши очі від книжки, він розігнав рукою тютюновий дим і кинув прокурорський погляд на свого напарника. Лейтенанте Тремейна, я знову бачу на вашому обличчі той самий вираз болісної покори. Так, сер. Тобто ні, сер. Типова хвороба в наші часи. Сумовито вів далі Карпентер. Молоді бракує дуже багатьох речей, наприклад, уміння цінувати добрий тютюн або вірити своїм командирам. Він тяжко зітхнув.